بسم الله الرحمن الرحيم Islamski davetski servis online studio din من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانت فض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى اسلام سكيدافسكي سيرفيس لاين ستوديو دين رانا на сердцу. الطفل والحجاره dovukli su ga predveće u volovskim kolima. Na sebi je imao vojničko odijelo koje je bilo umazano krvlju. Na nekim mjestima je bila izmiješana sa blatom, a na nekima je krv blistavo crvena još uvijek bila svježa. Nije prošlo možda ni par sati kako se sve to desilo. Svi su stajali kao nijemi oko tijela mrtvog šehida, oko njihovog voljenog Ahmeda, stajali i čutali. Znali su da neko mora da obavijesti njegovu mladu suprugu Amelu da je Ahmed poginuo. Niko se nije osuđivao da pokuca na vrata. Tišina je stezala svojim koščastim šakama se oko njih. Bilo je tako tiho da se čak ni vravci nisu čuli. Odjednom zaškripaše vrata i na njih izviri jedna mala kuštrava glavica. Bila je to Samira, Ahmedova kćerkica, nije imala ni tri godine, ali dobro znala šta se dešava. Najviše je pamtila babino dugo izbivanje od kuće, pa je stalno pitala svoju mamu kada će im babu doći. Čim je ugledala vojnike, zapitaj ih. A gdje je moj babo? Pitanje odjeknu poput zvuka ispaljene granate narušavajući ovu muklu tišinu. Niko ništa ne odgovori. Začuvši da se nešto dešava, vrata se širom otvoriše i na njima se pojavi Amela. Gledala je po prisutnima, tražeći među njima svog Ahmeda, ali ga ne ugleda. Pritriča kolima molići Allaha da ne bude u njima njen Ahmed čim da njegovo lice, vrisnu bolno i poče da jeca. O moj Ahmede, zar ti mene ostavi? O dušo moja draga, kako ću ja jedna bez tebe? Ahmede, rano moja, oj. Suze su tekle same od sebe. Ležala je na njegovim grudima, gorko jecajući. Mama, mama, šta je bilo? Što plačeš? Zapita je Samira, dok joj je prilazila. Mama, zašto babo tu leži? Šta mu je tu na odijelu? O, Ahmede, zlato moje, što me jadno ostavi, oj. Samira se pribi uz majku i poče je naplakati. Amela, zovnu je neko od prisutnih. Hoćemo li ga ostaviti kod tebe dok mu sutra ne klanjamo džanazu? Pitanje kao da je dolazilo iz neke daljine, jedva je shvatila šta je pitaju, samo je nijemo klimnula glavom u znak odobravanja. Uzeše ga sa sobom i unesoše u kuću. Amela je išla za njima pognute glave, brišući suze sa lica. Ali ko može to more da zaustavi? Samira se pribila uz majku, oči su joj bile crvene i iz njih su tekle nevine dječije suze. Položili su ga na veliki kuhinski stol, Lijeva noga mu je bila slomljena pa je onako beživotno visila padajući sa stola. Noć se spuštala blago i polako uvlačeći se u Amelinu sobu, pritiskajući njeno mlado i bolno srce. A zaista je bilo bolno. Jer evo već duže vrijeme je spopadaju bolovi na srcu, ali je samo odmahivala rukom misleći da će to proći, Međutim, ta je bosada bila još jača. Sjedila je u čošku sobe i promatrala to beživotno tijelo u kojem je do prije koji sat bujao život. Rađala se nade ideje koje se kretalo, smijalo, pričalo, milovalo. A sada a sada samo mrtvo i nepomično leži. Nije me bilo nimalo strah, reče ona. A i što će me biti? Pa to je moj mur s kim sam dijelila i dobro i zlo. Kad me nije nikada naudi dok je bio živ, zašto bi sada kada je mrtav? O, moj Bože, kako je bilo teško navići se i reći da je rahmetla. Prišla sam svom Ahmedu i počela brisati krv sa lica. Učini mi se kao da će ti njegove usne nešto reći, da će se pomaći, da će me dozvati Amela, Amela. Oh, kako li su samo te riječi bile slatke. A i te njegove oči iz kojih je donedavno uvijek nešto tajanstveno iskrilo. Sada su ugašene i bez me gledaju. Primakoh se i poljubih ga, baš kao nekada. Nije me bilo stid, jer ipak on je bio moj. Izljubit ću ga cijelo posljednji put, a molit ću Allaha da nas ponovo spoju u džennetu. Ja Rabbi, ti nas učini od dženetlija, a mene učini princezom svih hurija. Ja rabi, ti sve čuješ i ti sve vidiš, pa primi ovu moju molbu. Amin. Gledala sam u njega, dodirivala ga, privijela njegovu glavu uza se, ljubila je, brisala sam nje krv i blato, a kao da sam svo vrijeme iščekivala da progovori, da se podigne, da ustane, ali moj šehid je ležao nepomičan, dostajanstven i lijep, kako samo šehidi mogu biti. Još ću makar ovu noć da budem sa njim, još ove noći će biti moj, a poslije neka mi ga hurije čuvaju dok ja ne dođem. Još davno sam mu uzela nogu i lijepo je namjestila da izgleda kao da je čitava i zdrava. Primakoh mu se još bliže i legoh pored njega. Neko bi pomislio da sam poludila, ali niko ne može da osjeti ono što sam ja osjećala. Moja ljubav prema njemu je bila ogromna. Na momente mi je naum padalo da se i ja ubijem, da što prije budem sa njim, ali ako se ubijem, teško da ću vidjeti džennet, a to znači da ću izgubiti zauvijek svog Ahmeda. Čitala sam u časnom Kur'anu da su šehidi živi, da im Allah šalje svoj nafaku. U dubini svoje duše sam osjećala istinitost tih riječi. Znam samo jedno, da moram da živim dok se ne preselim na bolji svijet, to jest ahirat. Moram da živim i odehranim ono jadno malo siroče koje možda nije ni shvatilo da ju je babo preselio na Ahirat O moj Allahu, olakšaj, a ne otežaj, jer ako sada ne umrem od ovog silnog bola koji me razdire onda ću stvarno dugo da živi. Čitavu noć nije mi oka sklopila. Ahmed je bio tu. Pred očima je imala njegov nasmijani lik. Prisjećala se kako su prvi put stali da aškuju. Kako ju je otkinuo Behar sa trešnje i poklonio joj u znak pažnje. Prisjećala se njihovog vjenčanja. Činilo se da niko nije bio sretniji od nje tog momenta. Život im je bio tako lijep, a još kada je mala Samira svojim bistrim, krupnim okicama ugledala ovaj svijet, sreći nije bilo kraja. Svaka slika se poput noža zarivala u njeno srce kidajući ga dio po dio. Svaka pomisao o njemu bi izazvala bol Suze su tekle same od sebe, grudi su bile pune tjeskobe. Disala je teškim uzdisajima, sve je bolilo, pa čak i ova kuća i ovi zidovi sve je posjećalo na Ahmeda. Disala je teškim uzdisajima, sve je bolilo, pa čak i ova kuća i ovi zidovi sve je posjećalo na Ahmeda. Ležeći u svog Ahmeda, tako je i dočekala jutro. Narod je počeo da dolazi izražavajući svoju žalost. Svi su je tješili da bude strpljiva, da se nada Allahovoj nagradi, da se pobrine za svoju malu Samiru, koja je sve to vrijeme promatrala iz ugla sobi dok joj se na licu održava osjećaj tuge. Izgleda da je ona shvatila da babo više neće doći i zagrliti je kao nekada i postaviti na krilo, pitajući je da li je još koju suru naučila. Ah, kako li je samo bio topal taj zagrljaj. Kao da i sada osjeća te nježne i tople babine ruke, kako je češkaju po kozi Suze su klizile niz to malo, sićušno lice, kao kapljice kiše kada klize po staklu. Znala je Samira da se ovim oprašta od svog voljenog babe, da će ga ljudi ponijeti na tabutu, odnijeti na mezarje, zatim ga položiti u mezar, zasuti zemljom i poslije će se svi razići, ali praznina ta mučna i daveća praznina će zauvijek ostati kao kost u grlu. Ah, moj Ahmede, ti ode i ostavi mi ranu na srcu. Evo, došla sam ovdje u Saudijsku Arabiju da operišem srce, jer su liječnici ustanovili da imam problema sa njim, i ako se operacija ne obavi na vrijeme, uskoro će prestati da radi. Eh, kad bi mogli i ove nevidljive rane isto tako otkloniti. Ali eto, ništa se ne može nazure. Insan mora da živi sve dok mu Allah odredi. Ja rabi, ti nam oprosti naše grijehe, smiluj nam se i blago nas uvedi u svoj obećani čennet. Amin. Islamski davetski servis online studio din من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا من هيج القلب حتى Islamski davetski servis online studio Dina